Мејата сабота започнав со Јан Хус и кажешме некои работи, малку еден вовет дадовме, ако се секјавате, за тоа што предходело на делото што Хус и неговиот, него него споменавме, неговиот соработник Јероним од Прага го извршиле во Чешка во 14. и почетокот на 15. век. Зборувавме за Кирил и Методи, нивното дело, што предходало, значи, делото на евангелизација на средноевропските словенски народи, И споменав една битна карактеристика, сличност во делото на едните, значи Кирил и Методи од 9 век и Јан Хус во 14 што представува формула за реформација, ако веќе некогаш била христијанска нацијата на која што се проповеда, Словото, или за препорот на таа нација, ако никогаш пред тоа не го чула Евангелието. Единствена успешна формула е Божието Слово, и тоа е, тоа е предуслов, прво нешто што треба да се случи, за да една нација се реформира, е Божието Слово да биде преведено на народниот јазик, и да биде, се разбира, тоа само по себе не е доволно, да биде пропагирано, да биде, да се шири, да се описменува народот. Јас често пати знам да речам, човекот што не го познава писмото, мислам на светото писмо, е непислен. Бидеќи, Библијата е писмото. Ако не го познаваме писмото, сме неписмени. без оглед колку и да сме <laughs> образовани и учени и да знаеме и да читаме се разбере и да пишуваме и на разни јазици. Писмото го отвора патот за секој препорот, за ново раѓање, за реформа во животот на поединците и во животот на цели народи. Јас би сакал некои мали извадоци вечерва од шестата глава во големата борба под наслов Хуси Јероним во нашиот превод. Таа се наоѓа на 97-та страница. Видите како започнува Елена Вајд во врска со со Хус и оваа глава упатува на Кирил и Методи, иако може би она сама не знаела да ги каже нив по име. Првата реченица од ова глава вели Евангелието во Чешка стигнало уште во 9 век. И веднаш, што вели? Втората реченица. Светото писмо било преведено и богослуженијето се одржувало на народен јазик. Не знаела да каже Кирил и Методи, но ги на нив упатува. Но како растала папската власт, Словото Божие все повеќе било засенувано. Грегор VII, кој имал цел да ја урне горделивоста на кралевите, во иста мера настојувал да го подјерми и народот. За таа цел издал декрет со кој забранил вршење на служба во црквата на чешки јазик. И замислите каква идиотска изјава дал. Цитирано е во историјата на протестантизмот од Уайли, третата книга. Имаме цели четири книги. Историја на протестантизмот. Имаме копија од нив. Во библиотеката Папата изјавил дека на семокниот му е угодно богослужењето да се врши на еден непознат јазик. И дека непочитувањето на ова правило би предизвикало многу зла и ереси. Затворен цитар. Какво суеверие. Мегутоа факт е дека дека тоа е реалноста на многу народи па и на многу цркви. Доскоро, јас лично, секам бев 90 и... не секам која година беше. Мислам дека беше или 99 или 2000, не секам. Бев на погреб на една подалечна роднина, И сега, попот пее, го слушам, разбирам кои стихови ги пее. Јован, Воскресението, спорува. Разговорот меѓу Исус и Марта, таму, 11 глава. Меѓутоа, го гледам народот, присутните на погребот. Врска, значи, ништо не разбираат од цел. И сега тој си го пееше тоа, се разбереме на старословенски јазик. Значи, кога човекот не е упатен во... Јас да во врска од Библијата, ќе разберев и ја ништо од па врска. Ништо. Сум бил на погреби како атеист порано. Ништо од целото. тоа. Како може, како може на Господа да му биде угодно богослушањето да се одвива на непознати јазик? Тоа само на Луцифер може да му биде угодно. Значи, колко што е можно вистината да не допира, а Божија волја е спротивно на тоа, колко што е можно вистината да допре до што е можно повеќе души, за да бидат просветлени. Се што протестантите направиле во Средна и Западна Европа, па подоцна и во скандинавските земји, скандинавските земји дури станале подобар пример. Зборам за тоа време. Не денес. Денес се сите со роспи. Но во тоа време цели народи го менувале својот карактер благодарение на реформацијата. Што биле германците, што биле па швегјаните, што биле Значи, биле викинзи, биле агресивни. Дури и како католици, не го промениле својот карактер, затоа што кога дошло Евангелието кај нив, значи, католицизмот што? Само ги направил церемониите, ги крстил со вода како мокри грешници, без многу-многу духовна промена, се разбере освен кај поединци, но грото народ, самата нација, не доживеала некоја голема промена тогаш. За разлика од делото на Кирил и Методи, каде што Евангелието се ширело, се збор... значи, словото се ширело, не биле само церемониите. И затоа чешкиот народ бил многу склон да ја прифати реформацијата што Хус ја ширел во, во тоа време. Ако сте ја читали, јас ви реков, ако имате слободно време, прочитајте ова глава од големата борба, ке забележите дека многу-многу не се кажува што конкретно проповедал Хус, какви конкретни реформи спровел. Се остава впечато како да тоа не е толку битно во тоа време, пред, значи 100 години пред Лутер, но битното е било која реформа, тука се вели Како Хус се уште се сметал себе си за католик, како а, немал намера, значи, еве, например, 98 страница вели, како предан син на Римската црква, а, тој не, не сакал да го сруши авторитетот, туку само злоупотребите на црковниот авторитет. И така натаму, и така натаму, ќе најдете многу вакви описи и реченици во, во оваа глава од големата борба. Но ќе забележите дека сето тоа што го правил, го правил затоа што бил потекнат од Божијата реч, од Светото Писмо. Се што протестантите постигнале и направиле во Европа во тоа време, било благодарение на Божијата реч да речеме, оправдание со вера, наспроти заблудата која што ја ширел папскиот Рим, дека спасението може да се купи со пари, со индулгенцији, или со било какви други заслуги. како дошле протестанти до сознание дека тоа е заблуда, а дека се спасуваме само по благодат преку вера, како што напишал апостол Павле, од Божијата реч, од Божјето слово. Како протестантите дошле до значи, сола скриптура, првото начело на протестантската реформација. Како протестантите дошле до заклучок дека само Христос е единствениот посредник и дека не треба да бараат посредништво од светци, па дури ни посредништво од Богородица за нивното спасение. Од Светото Писмо. Каде пише во Светото Писмо? Прва Тимоти 2.5 или 2.15, кој беше. Зашто еден е Господ, и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето. Еден е Бог, вели, еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос, Исус. Значи, два пет. Како дошле до сознание дека не треба да се молат на слики, кипови, икони и така натаму. Повторно, читајќи го Светото Писмо, ја прочитале Втората заповед и многу други ситуации во Библијата. Може ли било каква реформа, и што друго и да споменеме, што представувало реформа и може слободно се рече бунт против римските заблуди, Елена Вајд напише на 103 страница во оваа глава, Бог го расветлил умот на овие избрани луѓе, така што многу заблуди на Рим им станале јасни. Преку овие своји слуги Бог го изведувал народот од мракот на римските заблуди. И така натаму, и така натаму. Сето тоа, сиот тој мрак, можело да биде растерен само од Божијето Слово. Затоа да се има Божјето Слово на разберлив јазик и да се шири што е можно повеќе, и да се проповеда што е можно повеќе, како што правил Хус од така наречената Витлеемска капела, каде што било назначен да проповеда во Прага. Само тоа е единствениот начин вистината да ги ослободи луѓето. А прочиташме на почетокот, папата што сакал? одземајќи го Словото и проповедајќи дека тоа треба да биде на непознат јазик и целото богослужение да биде на непознат јазик. Почитавме, ако се секавате, на почетокот од главата, тој сакал уште со тоа да го подјарми народот. Уште повеќе да го, да го подјарми народот. Значи, кога Библијата му се одзема на народот, или кога постои, меѓутоа, на непознат јазик, или постои, меѓутоа богослуженијето е на непознат јазик. Па дури кога се цитира Библија, непознат јазик. Тогаш народот е во робство. И ден денес, во 21. век, македонците се во робство. Не им се криви албанците или турците, или муслиманите воопшто. Не ни се криви ниту Ција, ниту Ватикан, или некои други сили во овој свет. Ние самите се одвоивме од изворот на Словото. И колку год да врескаме Свети Кирил и Метод и Свети Климент, Ние не го следиме нивниот пример. Тоа биле луѓе што во своје време ја проповедале вистината на народен јазик и страдале заради тоа. Мегутоа, ние како евреите им градиме споменици на пророците, вели Христос, вие им градите споменици на старите пророци, и велите да живееме во времето на тие пророци, немаше да ги убиваме и да ги каменуваме како што правеа нашите татковци. Замислите, евреите стварно така размислувале. Евреите од Христово време, истите тие што се спремале да го убијат Божиот син, на вистина така размислувале. Е, да живеевме во времето на Еремија, немаше да го, да го тепаме Еремија, како што правеа тогашните наши предци. Или во времето на Исаја, или другите пророци. Меѓутоа, во тоа време, кога така мислеле, и кога така се чувствувале, и кога така зборувале, се подготвувале да губиат Божиот син. Затоа нашата верност кон вестината секојаш се цени по, по тоа како ние денес постапуваме со неа, а не по тоа колко ги почитуваме минатите оние луѓе кои што Господ во дамнешната историја ги користил како своји слуги. И денешните протестанти, има ли некој денешен протестант кој што ќе зборува против Лутер, против Хус, против а, другите реформатори? Не. И ден денес Лутер е славен и го слават денешните протестантски цркви. Германија, меѓутоа, исти тие цркви денес се подготвуваат за сојуз со Рим. Се откажуваат од реформата. Што рече, што изјави покојниот бискуп Тони Палмер, Па што има да се нарекуваме повеќе протестанти, па ние воопшто нема што повеќе да протестираме, ништо повеќе не протестираме, нели? Ако ако денес да ги прашаме сите тие што мислите за Мартин Лутер? А, тој беше голем божи човек како што македонците би рекле, свети Климент, светец голем Божи. Меѓутоа, Господ тоа не го смета за никаква верност, ако ги славиме старите пророци. Како постапуваме денес со вистината? Тоа е прашањето. Како денес постапуваме со онаа светлина која што ја имаме? Се разбира, за разлика од денес, Хус живеел во тешко време. Време кога немало верска слобода. Време кога, значи самиот тој за да проповеда требало да биде свештеник, ракоположен, поставен во Витлеемската капела во Прага, значи не можел било кој да проповеда. Бог го искористил дори и уметничкиот дар, Значи, еве, една корисна употреба на иконите, ако така можам да се изразам. На двајца луѓе да нацртаат, да насликаат две контрастни слики на еден централен площад во Прага. Едната слика го прикажувала Христа, облечен во обична палестинска облека од тоа време, како качен на магаре влегува во Ерусалим. Другата слика била што? Секавате? Папата облечен во најраскошните облеки, што велеше, <laughs> еднаш речен Данила на една таква слика коментираше, многу кебиња на него има овој еден куп <laughs> раскошни облет, наметки, злато, сребро, како јава на најсилните кони, придружуван од исто толку раскошно облечени кардинали и слуги со сета чест. Интересно е, значи, без да се изусти нито еден збор, овие две слики одржале таква проповед на народот, на населението во Прага, што тоа дало голем замав на реформацијата што Хус ја спроведувал во тоа време. Ја подгрел реформацијата. Интересно е, Господ секогаш работи на ваков начин. Секогаш кога ќе подигне луѓе да го проповедаат Словото. Секогаш нешто ќе се случи во, во политичкиот живот, да речеме, кој што ќе даде сила на тоа Слово, на тоа проповедање, на тој обид. Јас секам, кога се проповедаше Словото на телевизија Амазон, на преминот на векот, Во истото време, ако се кејате, Борис Треков се стане председател на Македонија. И на некој начин, и без да сакаш, како што е сега случај со Бен Карсон, без да сакаш, мора да, да се збори сега, за адвентизмот се збори сега во Америка, во јавните медиуми. Тогаш во, за протестантизмот воопшто се зборуваше во Македонија. И јас како чувствував дека таквите разговори, таквите медиумски расправи околу протестантизмот всушност даваа сила на оно што го проповедавме на, на, преку телевизија. Многу луѓе, значи, ги поврзуваат тие работи, ги слушаа. Имаше многу луѓе кои што доаѓаа во тоа време тука, пред црква. Некој од нив по грешка, мислејќи дека тука ќе го најдат председателот. Но било како, Тоа, тоа беше една еуфорија се создаваше кај оние кои што го прифакеа Евангелието, а се разбира многу гнев и омрза кај оние кои што го отврла, да не сакаат, да, да сакаат да задушат таа светлена. Мегутоа, тоа се случуваше, тоа не можеше да се спречи. За Мартин Лутер имаме прочитано, Мартин Лутер пред да ја започне својата реформација во Германија. Знаете што е случило? Еден германски кнез, веројатно тој што подоцна ќе го штити Лутер, значи пред Лутер да ги закова тие 95 тези во Витенберг, пред да започне реформацијата, овој германски кнез сонил сон. Значи, политичка фигура, повторно, од тоа време. Во сонот вели, видов како еден монах, бидеќи Лутер бил монах, до сега пред да го познават кој е, како почнал да пишува нешто и од тоа што го пишувал на хартијата се тресал целиот свет. Настанува земјотрес. И вели, неговото перо со кое што го пишувал тоа, било толку долго, што едниот, значи, крајот на перото допирало до, до Рим, до папската палата, го разбудило папата и тогаш во, и во Рим се случил земјотрес. И тогаш вели кнезот, јас се разбудив и не разбирав што ќе значи <laughs> овој сон. Некога се случила реформацијата, многу добро сват. Дори тоа го разбрал како Божи повик до него да делува во заштита на Лутер. Зошто Господ дозволил Хус да пострада маченички, да го загуби својот живот на еден срамен предавнички кривоклетнички начин од страна на царот Сигисмунд, кој што прво му дал збор на Хус дека ќе биде заштитен неговиот живот, ако се појави пред папскиот суд во Костанца, а потоа го погазил тој збор и дозволил Хус да биде уапсен и фрлен во грозна темница и потоа запален на клада. Видете, во светот некојаш е потребно да се случат такви работи, за да може вестината да има поголем успех подоцна. Значи Хус доживеал маченичка смрт. За да може кога Лутер ќе се појави пред папскиот суд во Вормс, тогашниот цар Карл V да може да рече јас нема да го погазам мојот збор. Не сакам Значи, срамниот пример на Сигисмунд не сакам да го оцрни моето име. Иако и, и Карл V бил католик и веќе зел, завзел страна против реформацијата, сепак тој не сакал да го погази својот збор и да дозволи Лутер да биде фрлен во темница. Затоа што примерот на Сигисмунд со Хус делувал во таа насока овој човек да не сака на, на тој начин да си го оцрни својот углед пред светот и во историјата воопшто. За да успее реформацијата на Лутер, Хус бил жртвуван. За жал, реформацијата во Чешка не успеала. Реформацијата во Хрватска и Словенија во тоа време не успеала. И ден денес тие земји се католички. А и таму каде што успеала, во дел од Германија или скандинавските земји или англосаксонските земји, Или Холандија, што гледаме денес? Гледаме страшен отпад и беззаконие. И ово што им се случува со овие избеглици, сето тоа им се случува по заслуга. Сето тоа е повик. Денес прочитав на интернет дека значи, многу христијани нели беа маченички убивани од идиотската секта изминати месеци, уште од лани, во Блискиот Исток. Но денес, после интервенцијата на Русија, вели, лјадници муслимани од Сирија стануваат христијани. Значи, дури а, исламски верски водачи од Сирија се цитирани. Денес го прочитав, сега попладнево. Како тоа го потврдуваат. Значи, Господ дозволил некои да бидат погубени, мнозина христијани да бидат прогонети и раселени од таму. За да сега, за да сега од самиот муслимански свет, откако ќе се разоткријат злосторствата на така наречената исламска држава и се разбере незините врски со ЦИЕ и МОСАД и останатите безбожнички структури во овој свет, множина муслимани да дојдат до познанието на вистината. Се разбира, не доаѓаат до целата вистина, одеднаш. Меѓутоа, се прави чекор. Не знаеме што ќе се случува во иднина, но знаеме дека едно е сигурно, Господ ќе го отвори патот за многу муслимани да ја прифатат вистината, да го прифатат Исуса Христа за Господ и Спасител. Ја една работа се чудам што не можам да ја објаснам до ден денес. А тоа е следната. Познавам многу не можам да ги наречам православни, тоа се како што велеше сестра Равета од Ченто, ништо верци. <laughs> Познавам, познавав многу македонци кои што ги мразеа нашите емисии на телевизија а во исто време познавав многу албанци муслимани, кои што, кои што ги сака и дури ги фалеа тие емисии, секој што ќе се сретне со мене. И не можам да разберам, не можам да си објаснам, зошто на муслиманите толку им се допагаше тоа што се зборуваше во тие емисии. А на множина така наречени православци тоа не им се допагаше и те ги критикува и ги напагаа. Не можам да си го обесам до ден денес. Јас не проповедав ислам, не зборував за Мухамед на тие емисии, меѓутоа тоа што се зборуваше на муслиманите им се допаѓаше. Парам на тие што ги познав, на тие што што ни пристапува, што изразува големо задоволство. Јас тоа вака си го толкував. Муслиманите се луѓе кои што сакаат да се проповеда верата, како вера, че значи, нека биде и христијанска. Да се проповедаат верските, моралните начала. Значи, нека биде и христијанска, важно да се проповеда верата. Секавате кога го утепаа Борис Трајковски, имаше, меѓу другото, јас се секавам, имаше изјава од тогашниот рейс Ул Улема, во Македонија, кој што имаше изјавено човекот беше верник, како нешто битно кажано. Борис Траговски не беше муслиман. Мегутоа, тие го истакнаа тоа како, како нешто битно, што човекот, за разлика од неговиот предходник и неговиот следбеник после, БЦ, овој човек беше верник. И што мислите, во ваква ситуација Господ нема да ја отвори вратата и лјадници и милиони муслимани во последното време да ја прифатат вистината. Се разбрек ја отвори. И тоа треба да гледаме со надеж. Значи, ние самите не треба да реагираме со омраза спрема нив, заради ова што случува. Туку да знаеме дека тоа што случува се го, го прават фашисти од ЦИА и компанија. Но да гледаме со надеж и со нашите соседи муслимани тука, и со тие подалечите дека Господ ќе отвори вратата. И множени од нив ќе бидат доведени до познание на вестината и спасение за живот вече. Нека му е фала и слава. Амин.